บุ๊กทูสิบเอ็ดเยเดนเดือนมเนีเมกราคมเลเดนกุมภาพันธ์อุนอร์มีนาคม březen เมษายน duben พฤษภาคม květen มิถุนายน červen มีอยู่หกเดือน to je šest měsíců มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม leden únor březen เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน duben květen a červen กรกฎาคม červenec สิงหาคม srpen กันยายน září ตุลาคม říjen พฤศจิกายน listopad ธันวาคม prosinec และยังมีอีกหกเดือนด้วย To je také šest měsíců. singha kom, กันยายน Červenec, srpen, září. a พฤศจิกายน kom. Říjen, listopad a prosinec.